Ստեփանակերտ քաղաքում հունվարի 21-ից հովհարային անջատումներն իրականացվում են օրական երկու անգամ, յուրաքանչյուրը 3 ժամ տևողությամբ։ Քաղաքում ձևավորվել է պայմանական 3 խումբ անջատումները սկսվում են առավոտյան ժամը 8-ից։ Էլեկտրաէներգիայի միջոցով ջերուցվող տներում հատկապես դժվարին վիճակում են փոքրիկներ ունեցող ընտանիքները։ Երիտասարդ մայրիկ Նարինե Խաչատրյանը 3.5 եւ 2 տարեկան երեխաների հետ տանը միայնակ է, ամուսինը դիրքերում է։ Առայժմ որպես տականալու այլ ընտրանքային միջոց ծառայում են միայն տաք հագուստներն ու վերմակները։ Մյուս կողմից փորձ փորձում են լուծել գազով ջերուցման խնդիրը, որը նույնպես հեշտ չի ստացվում նույնս արդեն որ ժամովա երեխեքը մսում են։ Այս բայներ հիվանդ են արդեն երեխեքը։ Խնել բան սախիրասենյակում է որ տաքրի։ Դասները եւ հակում են, որ անջատում են արդեն վերմատներով ծածկում են ոչ մսը։ Լույսները որ գնում է արդեն իրեն գիտեն ասում են, լույսները գնաց շո։ Իրան գնում են իրաց վերմատները վերցում գալին նստում։ Փոքր երեխեքին ի՞նչ արձագանքեն չեն հասկանում ոչ բանդը։ Գազի հետ վառանել ուզում են դնենք խնդիրներ առաջացրել դուբեկի հետ, ասում է երկար չի գալի քաշած։ Գուխնի այդ միջև բերենք հասցնենք բանը հյուրասենյակը, այդքան չեն թույլատրում։ Հինգ երեխաների մայրն Արմեն Մովսիսյանը եւ էլեկտրակայանի խափանումների եւ վառելափայտի սակավության խնդրին միաժամանակ է բախվել։ Ջերուցման կացան աշխատում է փայտով, սակայն դրա գործարկման համար էլեկտրակայան նույնպես պարտադիր է։ Տունը շատ մեծ տուն է, ճշնասած, որպես բազմազավակ ես տունը ստացել եմ։ Տունը ինձ լրիվությամբ բետոնից հապատրված, այսինքն տաքացնելու հետ մեծ խնդիրներ ունի։ Հիմա խնդիրը այն է, որ մենք մինչև հասցնում ենք տակելի միացնել, այսինքն տունը մինչև մի թեթև օդը փոխում է տաքանալու, ինքը նորից գալիս է այն ժամը, որ պետք է լույսերը տանեն։ Լույսերը տանելու այդ ժամը որ մոտ կարող է պետք է նախորդ կայերին անջատեն, թեթերը սախանեն, վտանգավորա։ Կարող է պայթեցնի ինչ որ տրուբեք։ Երեխեքը հենց այս պահին մրցում է, որ լույսերը անջատվել է, խալատներով, բաց շորերով հատնված տան մեջ նստած են, թե ինչա ցուրտ է։ Բարելափա ճիշտ ասած, այս մոտորերս մենք 2 մետր հաջի բարձով դնել են, բայց դա լասեն դե եթե տեղյակներ տածելու համար էդի գորվա պատմությունա։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Անտարաշատ Հադրութն ու Խարվաճառը կորցրած Արցախը ցուրտ զմրան պայմաններում կանգնած է նաև Վարելափայտի հայթայթման լուրջ խնդրի առաջ։ Բացի այդ, վարելիքի բացակայությունը դժվարեցնում է նույնիսկ արկա Վարելափայտի հասանելիությունը մարդկանց համար։ Մեկնել որևէ Ստեփանակերտվեգյուղ եւ տեղում լուծել վառելափայտի ձեռքբերման խնդիրը պակաս բարդ խնդիր չէ։ Ինչպես Արցախ լրատվականին հայտնեցին Ստեփանակերտի քաղաքապետարանից վառելափայտի կարիք ունեցող քաղաքացիները պետք է դիմում ներկայացնեն քաղաքապետարան։ Դիմումներն այնուհետև փոխանցվելու են ջրային կոմիտե, որը պետք է զբաղվի բավարարվող դիմումների ընտրությամբ։ Մեկ այլ խնդիր է, որ գազով ջերուցվող տների տերերն այլևս մշտական անկայունության ու ամենրոպե տհաճ անակնկալների սպասումով են արթնանում։ Ոչ ոք չգիտի, Ադրբեջանը էլ երբ ցախ ոտքից կարտնանա ու նորից կխափանի Արցախը սնուցող միակ գազատարը։ Այս պահին վերականգնված գազամատակարարումն էլ ոչ միշտ է բավարարում բազմանդամ ընտանիքների կարիքները։ Արցախի տոտալ շրջափակման 41-րդ օրը 41-րդ անգամ ավարտվում է անթիվ մտահոգություններով, բայց այդպես էլ չմարող հույսով։ Սոֆիա Հակոբյան, Արցախ լրատվական։